Copyright Goethe Verlag München Book 2 คลิปเสียงฟรีในหลายภาษา หนึ่ง Один คน особи ดิฉัน я ดิฉันและคุณ я і ти เราทั้งสอง ми обидва обидві เขา він เขาและเธอ він і вона เขาทั้งสอง вони обидва обидві ผู้ชาย чоловік ผู้หญิง жінка เด็ก дитина ครอบครัว сім'я ครอบครัวของดิฉัน моя сім'я ครอบครัวของดิฉันอยู่ที่นี่ моя сім'я тут ดิฉันอยู่ที่นี่ я тут คุณอยู่ที่นี่ ти тут เขาอยู่ที่นี่ และเธออยู่ที่นี่ він тут і вона тут เราอยู่ที่นี่ ми тут คุณอยู่ที่นี่ ви тут พวกเขาทุกคนอยู่ที่นี่ вони всі тут